Hey, yo. Alle zusammen, komm, schlag die Hand ein. Egal ob Stadttafel oder etwa Landei. Wir machen Party bis ans Ende des Lebens. Und kein Tag, keine Nacht war vergebens. In diesem Wissen, guten Vibes pflegen. Sie nie missen, kann ruhig an mir kleben. Weil ich spür's und weiß, ist positiv. Lässt mich leben, so voller Energie. Hey, so werd ich weiter an meinen Styles feilen. Und noch befreiter mit euch teilen. Gönnt von dem Kuchen allen ein Stück. Den Geschmack entdeckt, gibt's jetzt kein Zurück. Hey, yo. Wir wissen's alle ganz genau. Wollen immer mehr von den nicen Sounds. Haben nie genug, machen Party ohne Ende. Und bleiben standhaft im steilsten Gelände. Wir wissen's alle ganz genau. Wollen immer mehr von den nicen Sounds. Haben nie genug, machen Party ohne Ende. Und bleiben standhaft im steilsten Gelände. Mit diesen Styles und diesen Vibes, ja. Mächtig breit und doch bereit, ja. Nicht zum Kämpfen. Wollen kein Fight, no. Wollen nur dancen ohne Streit, ja, als massive. Jetzt vereint, ja, kämpft für Liebe, gegen Leid, ja, sind gegen Kriege. Du weißt Bescheid, ja, komme wieder, völlig befreit, ja, ohne Stress, ja, schon eher bläst, ja, komm ich als Warrior gegen den Rest, ja, bleibe Krieger gegen Raketen, die mich umzingeln. Ich will nicht nur beten, will was bewegen, weitergeben, auf der Stage, will was erleben, mit Soul Shotters, Hüften bewegen, immer voll Vollgas, sogar im Nebel. Wir wissen's alle ganz genau, wollen immer mehr von den nicen Sounds. Haben nie genug, machen Party ohne Ende und bleiben standhaft im steilsten Gelände. Wir wissen's alle ganz genau, wollen immer mehr von den nicen Sounds. Haben nie genug, machen Party ohne Ende und bleiben standhaft im steilsten Gelände. You hear these nutty sounds, they all are on right now. We are go play it loud in a bashment all night long. Yes, you hear these naughty songs, they all around right now. We are go play it loud in a bashment all night long. Yes, wir wissen's alle ganz genau, wollen immer mehr von den nicen Sounds, haben nie genug, machen Party ohne Ende und bleiben standhaft im steilsten Gelände. Wir wissen's alle ganz genau, wollen immer mehr von den nicen Sounds, haben nie genug, machen Party ohne Ende Gelände und bleiben standhaft im scheißen Gelände. Oh, na, na, na, oh.